biyya seenaa qabduu qabna feenaan kottu nu daawwadhu haranna luqiin jiraa dhufnaan achi na gaafadhu biyya seenaa qabduu qabna feenaan kottu nu daawwadhu dalloo mannaan jiraa dhufuu feenaan achi na gaafadhu hayyuu seenaas baay'ee qabna feenaan kotturra baaradhu karaa qofaa si rakkisaa dhufuuf. Biyya seenaa qabdu qabna feenaan kootu nu baalee roobeen jiraa dhufuu feenaan ajina gaafadhu sawween irraa dhaqii gaggaafadhu gaara gooni biyya qabsoof qabsaa hotaa qabdaa? itti booli. Hawwu dhaqii qeerroo gaggaafadhu. laadamoonni biyya qabsoof qabsaa'ota qabda ittiin booni hadaa dhaqii seenaa gaggaafadhu mukutaarasaan dhiiga kennaa nuchuumichatanii wayibaarasaan biyya seenaa qabdu qabna feenaan kottu nu daawwadhu arat kiiloo jiraa dhufu feenaan ajana gaafadhu biyya seenaa qabduu qabna feenaan kottu nu daawwadhu arsiisi koo mandoon jiraa dhufnaan achi na gaafadhu biyya seenaa qabduu qabna feenaan kottu nu daawwadhu macaafituu lamaan jiraa dhufnaan achi na gaafadhu biyya seenaa qabduu qabna feenaan kottu nu daawwadhu harargee gaara mul'atan jira.